Langileriaren kudeaketa, aldaketa klimatikoa eta segurantzak edo laborantzaren aktualitatea gai horiek nahi izan dituzte johatu Departamentuko Laborantza Gambarakoek atzogoizean oitamak bat laborari behiekin, jaz hasi ziren olako itzorduen antolatzen, Bixente Edoienak Departamentuko Laborantza Gambarako teknikaria. Horten dugu, bigarren aldia olako eh, ekin zabat antolatzen dugu da, aguretzat ah, helburua zen eh, alde batetik informazio berizi eh, banatzea berriketan instalatu giren gaztei buruz. Beste helburut bat zen ere, ba, nolaz bait, ba, aheman berizi bat sortzea, laborari gaztean artean, eta ara, hola, beren artean, edo bakotxak bere eh, etxaldean txaldean ba, gogo eta bat eh, segidezan bere proiektuari buruz. Gai nagusia zuten langileen kudeak eta eta ordezkapen sistema, bizente edoien artek azaltzen dauku zendako gai nagusia den laborari gaztean dako gazte izaitearekin. Ez dugu behitz bada alde ikusten, er, egan nahi dut, zure osasun arazoak beti bestentzat dira, zaizu gertatuko, indarra baduzu, eta eh, labora, laborantzan plantatzen bat zira, ere, ebe, ez dituzu la, lan kondatzen, Baina hor, eh, ikusi ditugu gari batzut, eh, nola lagialdiak direnez, ebe, arazu bereziak eh, sortzen dituen etxalde eh, batean. David Olatz, laborari gaztea berrikitan instalatu da barkosen, eta errandauku justuki izendako tematika importantea zen beretako. Mon père nous aide énormément encore, hein, malgré qu'il soit à la retraite normalement. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et voilà, et je, voulais savoir en cas s'il lui quelque chose, ou nous euh, quelque chose, euh, savoir comment ça se Quoi. Beste gai batzu aipatu dituzte atzo goizian, hori nartean klima aldaketa, eta segurantzen pizu geroz eta handiagoa.